Jedno od prlo važnih pitanja jeste upravo naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Iako je na ovu temu bilo u više navrata govora, ipak zbog neprimjenjivanja ovih propisa, zbog olahkog držanja do ovog vrlo važnog i temeljnog pitanja potrebno je da se još podrobnije i preciznije o ovome pitanju progovori. Upravo zbog toga što posljedica nenaređivanja dobra i neodvraćanja od zla i nas same zadešava iako teoretski i u riječima se govorilo o ovome, ali nismo to vidjeli na dijelima, tako da posljedica ovoga i nas direktno zadešava. Trebamo u osnovi napraviti razliku između pozivanja na dobro, pozivanja ljudi lahovim propisima s jedne strane, i s druge strane naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Iz ajeta u Kur'an Kerimu i hadisa Resulullah s.a.v. vidjet ćemo da je poziv u istinu, poziv, poziv u ovu vjeru i primjenu njenih propisa upućen u osnovi pojedincu. U kuranskom ajetu se kaže Udu'u ila sebili rabbik. rabbik pozivaj. Govor je spomenut u jednini. To jeste svaki pojedinac. Udru. Od toga je riječ dova, dua, poziv i molba. U ovom slučaju ovo je poziv u Allahu vjeru. Udru. Ti pozivaj. A naredba se odnosi ova na svakoga onoga do koga ona dođe. Nakon Allahovog poslanika, ali i sada pozivaj na put svoga gospodara bil hikmeti mudro wal mev'izati l'haseneti i lijepim savjetom vajadilhum billati hi ahsan i raspravljaj sa njima onako kako je kako je najljepše u drugom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Allah wa man ahsanu qawlan ko je ljepšeg govora dakle ko je men radilo se o pojedincu ili o većoj skupini ljudi. Jer men u arapskom jeziku se odnosi na, može se odnositi na pojedinca. U amen, ko je taj ko ljepše, bolje govori od onoga mi men da'a ila Allah, ko poziva Allahu wa amila saliha i čini dobra djela wa qala innani min almuslimin i kaže ja sam musliman. U hadisu Resulullah sallallahu alaihi wasallam kojeg bilježi imam muslim kaže se belleg u anni walau aje. Prenesite od mene makar jedan ajet. To je dostavljanje. To se odnosi na svakoga pojedinca ovoga, na svakog pojedinca ovoga ummeta. Dočim, kada govorimo o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, to uz ovo pozivanje nosi još jedno značenje. A to je naredba. A ko naređuje? Onaj koji ima sa sobom snagu i ima mogućnost. I zato se to zove hisbe. To je jedan veći, veći vid rada. Ne samo pozivanje, nego spriječavanje zla. I podsticanje i poticanje svakoga dobra učešće u dobru sobom, podsticanje i poticanje drugih na dobro, ispriječavanje zla i nedozvoljavanje da se da se to zlo da se to zlo čini. Možemo reći da se donekle ovaj prvi dio vezan za davu, pozivanje ljudi u istinu, kažem donekle i ostvario i uspostavio kod nas. Ali je upitan ovaj drugi dio i to dobro a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Šta znači naređivanje dobra? dobra? El emru bil ma'ruf. To znači da je činiti dobro obaveza ljudima. Ma'ruf u, u ovome kontekstu je spomenut kao svaka vrsta dobra. U arapskom jeziku ma'ruf je uzeta, ova riječ je uzeta iz glagola arafa ja'rifu poznavati nešto i znati ma'ruf ono što je poznato to jeste ono što među ljudima je poznato da je dobro to je naređivanje na, na dobro to je naređivanje dobra i poticaj, podsticaj na to a isto tako se ne može shvatiti da onaj ko postiče da, na dobro da ga sam da ga sam ne čini. Vidimo ovdje već razliku u obraćanju. Da je u pogledu dave poziva ljudima na pravi put upotrebljen izraz u jednini. Pozivaj na put svoga gospodara. Doćim kod naređivanja dobra i odvraćanja od zla spomenuta je množina. Kako u ajetima, tako i u hadisima. Što znači međusobno to mora biti uspostavljeno. A vidjet ćemo i kroz, i kroz hadise šta se dešava jednom narodu, jednoj skupini ljudi koji ostave primjenu ovoga velikoga propisa. Što znači teško je i nemoguće praktično ostvariti naređivanje dobra i odvraćanje od zla od strane samo, od strane samo pojedinaca. Mnogi danas nisu spremni zbog hatera ljudi, zbog ovoga ili onoga, nisu spremni s jedne strane podržati i stati uz ono što je poznato i ono što je dužnost i obaveza da se učini, i s druge strane nisu spremni stati i spriječiti zlo bilo od koga i bilo koje vrste ono, bilo koje vrste ono bilo. Ostaje to, dakle, emr bil ma'rufi i van nehi anil munker, ostaje kod nas samo na pojedincima. I kad je to tako, onda ti pojedinci nisu u stanju promijeniti situaciju. Oni govore, ali nema podrške. I zato ćemo vidjeti da su svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici, vidjet ćemo to iz Hadisa, da su imali svoje pomagače, da su imali svoje ensarije, da su imali one koji su uzimali njihov sunnet, držali se toga i podržavali ga. Nisu stajali nikada po strani I to je naš, naš veliki musibet koji mi danas kao ummet živimo i doživljavamo. Mi u suri Jasin učimo وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَ I dođe čovjek iz najudaljenijeg mjesta trčeći zato što je shvatio da je to njegova dužnost i obaveza i da će ga zato uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala pitati jesa trčeći dođe što ukazuje na važnost toga što će učiniti i na njegovo shvatanje ozbiljnosti toga što on radi. Kale ja kao mi tebi on morseni. I reče, narode moj, slijedite svoje poslanike. I šta je bio njegov konac? Ubili su ga. Ali je podržao istinu. I sada je bio međunarodom to, tim, a za par trenutaka mu se kaže, kile, kile dhulil dženne uđi, bi mu rečeno, uđi u džennet. Duše šehidske odmah idu, odmah idu u džennet i ne čekaju sudnjega dana. Duše šehidske odmah idu, odmah idu u džennet. I idu po njemu gdje god hoće. Dakle, za par trenutaka iz ovoga dunjalučkoga okova izašao je odmah u džennet. Bi mu rečeno odmah, odhole džennet, uđi u džennet. Prvo što on kaže jeste kale ja lejte kaumi ja'lemu da Bog do moj narod zna. I nakon što su ga ubili, on njima želi, on njima želi dobro. Nema interesa u njima. Nije rekao prokleti bili, šta učiniše, da Bog da helać bili, tako dalje. Ja lejte kao mi alamun. Da Bog do moj narod zna. Bima gafer ali rabbi. To što me što mi je oprostio gospodar moj, jer nema čovjeka bez grija. Ođaleni min al mukrabin. I učinio me od onih koji su počašćeni. Allahovi gosti. Šta je on izgubio? Nije ništa izgubio, samo je dobio. Izgubio okove ovoga svijeta. Podržao istinu i stao usta u istinu. Isa ali i sela. Kada mu je došlo teško i najteže, kaže men ansari ilallah. Ko će biti moj pomagač? Allahu te baraka ta'ala, to jeste njegovoj vjeri. Ko će stat uz mene uz, uz ovu istinu koju propovjedam i koju, i koju pozivam? Danas, nažalost, kategorija koja je najviše izložena u našem ummetu, napadima, zatim spletkama, najviše koji su izlagani azabu, a ovome svijetu među ljudima, jesu upravo učeni, jesu daje, jesu oni koji prenose istinu. A najmanje oni imaju u stvari pomagača. I tako je bilo sa drugim Allahovim poslanicima. Uzvišeni Allah nam govoreći o važnosti ove naredbe kaže kuntum hajra ummetin vi ste najbolji ummet ummet govori o množini. Uhriđet li nas, koji se pojavio među ljudima, te amurune bil ma'rufi, naređujete, sve množina, nije rečeno naređuješ ti kao pojedinac, jer neće biti efekta kao ako, ako to bude samo vezano za pojedince. Te amurune bil ma'rufi, naređujete da se čini svako dobro i podržavate to dobro. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ I zabranjujete svaku vrstu munkera, nevaljalštine, svega što, što je suprotno ovoj vjeri. I zato mizan i mjerilo svih naših postupaka mora da bude islam. U svakome pogledu. I zato prije nego što bilo šta uradimo, moramo sebi postaviti pitanje kakav je šerijatski, kakav je islamski hukum u pogledu ovoga dotičnog pitanja. Pa kada ga saznamo ili kada o njemu razmislimo i upoznamo ga, nakon toga da tako postupimo i nikako i nikako drugačije. O to uminu ne bila i vjerujete Allah. Iako je iman u osnovi prije naređivanje dobra i odvraćanja od zla i važnije od naređivanja dobra i odvraćanja od zla, ali Na prvo mjesto je stavljeno naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ukazujući na vrijednost i važnost toga, jer sam tertib i redoslijed riječi u Kur'anu ima svoju posebnu važnost i značaj. Ako se nešto stavi na prvo mjesto, znači to hoće da se istakne u pogledu toga o čemu se govori. Upravo zbog toga što su mnogi narodi prije nas stradali ostavljajući ostavljajući ovaj ovaj veliki princip. Ashabi, ovaj hadis, ovaj ajet, vi ste najbolji narod koji se pojavio među ljudima, odnosi se na ashabe Allahovog poslanika, ali sada se Nesumnjivo. Jer oni su tada bili živi, kada su ovi ajeti bili objavljivani, i kuntum, vi ste najbolji umet, to jeste u prvom redu na njih se odnosi. I, i kuranski ajeti to potvrđuju, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ako budu vjerovali i radili sigurno i djelovali kao što vi radite ko vi ashabi ako drugi narodi budu vjerovali i radili kao što vi radite faqad ihtadaw onda su i oni na pravome putu wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq ako se okrenu od od toga na čemu ste vi onda su oni ti koji stranjaju, a ne vi. Dakle, mi za naše ispravnosti jesu ashabi. Kako su oni među sobom postupali? Kako su oni naređivali dobro i kako su oni međusobno kako su oni međusobno zabranjivali, sprečavali zlo? Ali ovo se odnosi i na sve druge koji budu u njih oponašali, koji se u njih budu ugledali. Nesumnjivo da su ashabi najbolje shvatili ove ajete i najbolje ih primijenili. I vidjet ćemo da su prvi bili u naređivanju dobra i odvraćanju od zla. Da su prvi bili u svakome dobru. Još znamo u kojem i kakvom vremenu su živjeli. Znamo šta je ta generacija za ovu vjeru dala. Znamo da svaki od njih pojedinačno kada bi se cijeli ummet danas sakupio, ne može jedno i ne može se porediti sa jednim od ashaba Allahovog poslanika, ali sad sam. Jer ih je Allah posebno odabrao da budu društvo njegovom poslaniku, ali sad sam. I pored toga, pored toga što je bilo mnogo znanja među njima, što je bilo mnogo učenik, što je bilo mnogo dobrih dijela, oni su u potpunosti izvršavali ove, ove principe. Doći u današnje vremenu kada je skroz Drugačija situacija, kada je malo učenih, kada je zla sve više i više izdana, izdana u dan, kada je malo znanja među ljudima, vidimo jednostavno da se ovome, pri, ovome principu u mnogo slučaja ne pridaje nikakva pažnja. I narodima prije nas bilo je, bilo je propisano naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Jedan od upisuje uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala neke od njih kaže min ehli kitabi ima ehli kitabija kojima je knjiga data prije vas ummetun qaime narod jedan jetluna ajati Allahi koji uče Allahove ajete Allah ih hvali time što uče Allahove ajete nisu napustili niti su zapostavili Allahov govor i njegovu knjigu jetlune ajatillahi uče Allahove ajete a na elejli u toku noći wa hum jesđudun i Allahu seđdu čine Allahu se pokoravaju yu'minune billahi wal jeumil ahir vjeruju Allaha i u sudnji dan ويأمرون بالمعروف إن رجوا dobro وينهون عن المنكر إذا برانيوا svako zlo ويسارعون في الخيرات i hitaju da čine natječu se da čine dobra djela wa ulaika min as-salihin to su oni koji dobrima pripadaju Allah ih naziva da su oni dobri وما يفعل من خير koje god dobro da su učinili felen yukfaruhu neće im zanemareno biti Wallahu alimum bil muttaqin. A Allah dobro poznaje bogobojazne. Doćim drugi kada su napustili taj princip, bili su prokleti. Zima, ovi su pohvaljeni bili. Ali drugi koji su ostavili ovaj princip, to je bio uzrok njihovog prokletstva. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Prokleti su nevjernici među Benu Israilom. Ala lisani Davuda, jezikom Davuda wa Isa ibn Maryam, i Isa sina Maryaminog. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. To zato što su bili nepokorni što su griješnici bili, wa kanu ya'tadun i svaku mjeru, svaku granicu u grijesima i u tome griješenju su prelazili. U čemu se to u stvari ogledalo? Kanu la yatanahawna an munkar. Oni jedni drugije nisu spriječavali u zlu. Vidjeli bi jedni druge da zlo rade, ne bi im to spriječavali. Ne bi se sa njima zbog toga zamjeravali fa'aluhu čak su i sobom otvorene grijehe činili le bi se ma kanu yef'alun i loše li je to i ružno li je to što su oni što su oni činili Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala ih je kaznio ovom najtežom najvećom i najgorom kaznom. A to je prokletstvo. A la'n znači udaljavanje od Allahove milosti. I šta može postići onaj koji bude udaljen od Allahove milosti? Takvo me spasa nema. Ni na dunjalu koji na ahiretu. Prokletstvo imati. Resulullah sallallahu alaihi sallam u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu kod imami Ahmeda, Ebu Davuda i Tirmizije, spominje nam situaciju i slučaj toga naroda koji se olahko ponio, koji je olahko shvatio i olahko držao do ovoga vrlo važnog islamskog propisa. Pa kaže, alaihissalatu wasalam, lemma waqa'at banu Israila fil ma'asi. Kada su banu Israil, Israiličani, kada su pali u grijehe, kada su zapali u grijehe, nehethum ulama'uhum Njihova ulema im je to spriječavala i zabranjivala. Felem jentehu. A oni nisu prestali s time. To jeste nisu prestali činiti grije. Nisu ostavili te grije. Feđale suhum. Pa je ta ulema sjedila sa njima. Wa akeluhum i zajedno sa njima jela. Wa šarebuhum i zajedno sa njima pila. Dakle, družila se kao da, kao da je normalno pita i ništa se nije desilo. Zamjerili se Allahu, ne ima veze. Nisu se tebi zamjerili. Ne auzu billah. Pa su sa njima sjedili, jeli i pili. Falamma re Allahu zalika minhum, pa kada je Allah to vidio da su to činili, kada je to vidio od njih, takav postupak, daraba kulube ba'dihim bi ba'd. Dao je da se udare srca jednih s drugima. Thumme la'anehum. Zatim ih je prokleo. Zatim ih je prokleo. Nisu dakle takvim svojim postupkom dobili zadovoljstvo ljudi koje su tražili, već su ih ti ljudi u stvari šta? Na kraju zamrzili. Pokušali su da na taj način izglade svoj odnos sa ljudima. Prvo im srećavali zlo kad ovi nisu prestali ga činiti, onda su nastavili s njima živjeti uobičajeno, normalno, kao da se ništa nije ni desilo. Pa je Allah dao da, da i taj narod na kraju zamrzi. A zatim, thumme la'anahum ala lisani embijaihim. Zatim ih je prokleo jezikom njihovih vjerovjesnika. Davuda va Isa ibn Marijem. Davuda i sina Marijeminog. I onda citira Kur'anski ajd, Zalike bima asav, wa kanu ja'tadun. I to zato što su griješili i prelazili svaku granicu u grijesima. I ovo se dešava svakome onome ko bude gledao ljudski hater, onome ko bude nastao ljudima udovoljiti, vidjet ćete da će to možda jedno vrijeme ići, ali samo prividno i privremeno, da će ti ljudi se protiv njih okrenuti i da će na kraju sve zajedno propasti i zajedno prokleti biti zbog takvoga, zbog takvoga postupka. U drugom hadisu kaže Allah poslanik ali alaih sallam inne evvala ma dehale naqsu ala bani Israil Prvo u čemu je manjkavost došla Benu Israilu, pomankanje. En ređule kane jelka ređule fe jakul. Čovjek bi sretao dru, sre, sretnuo drugoga i rekao mu Ja hada, ittaqi Allahe wa da' ma taf'alu min al ma'asi. O ti, boj se Allaha i ostavi ono što činiš od grijeha. Thumme jel kahu, zatim bi ga sreo fil gadi, sutra dan. Fela jemne'uhu ma ra'ahu minhu, pa ga ne spriječava ono što je vidio od grijeha pri njemu da, da ih čini, en jekuna akilehu vaše en jekune ekilehu wa šaribehu wa qaide da jede s njima, da pije i da sjedi. فلما راى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم dao je da se sudare njihova međusobna srca i zatim ih je prokleo. Upravo suprotno se desilo ashabima Resulullah sallallahu alaihi sallam koji su gledali Allahovo zadovoljstvo koji su naređivali dobro i odvraćali od zla. šta Allah uzvišen za njih kaže فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Pa je dao da se vaša srca sjedine. Kao jedno srce da postanu. bi بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ Pa ste postali njegovom milošću šta ste postali? Braćom ste postali. Istinskom braćom u vjeri ne deklarativno, ne partijski, ne iz interesa ovo svjetskog, nego istinskom braćom u vjeri. Doći im oni koji su gledali tuđe zadovoljstvo, takvi takvima je Allah tabaraka wa ta'ala dao suprotno da se desi, to jeste da im se sukobe njihova srca i da osjete žestinu jednih, jedni od drugih. Opisujući iskrene mu'mine Allah tabarak wa ta'ala kaže wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum evlija'u ba'd mu'mini i mu'minke jedni su drugima istinski prijatelji Ja moruna bil maruf, u čemu se ogleda to prijateljstvo istinsko, temeljno? Na prvom mjestu ja moruna bil maruf, naređuju dobro potiču dobro, učestvuju u svakome dobru. I Resul Ali Sad Selam, opisujući u hadisima mnogim, to islamsko bratstvo kaže la jahzuluhu. Brat, mumini su međusobno braća. La jahzuluhu. Od uslova toga bratstva islamskoga jeste šta? La jahzuluhu. Da ne ostaviš svoga brata na cjedilu u teškoći, možeš mu pomoć, a ti sa strane gledaš da on propadne i gledaš da se njemu zločini i gledaš i uživaš u, u, toj, u toj nesreći iskušenju u kojem se on u kojem se on sadesi. Na prvom mjestu u čemu se to iskreno prijateljstvo i imansko muminsko ogleda ja moru ne bil maruf naređuju dobro Šta znači naređivanje dobra? Bilo kakav hajr, da se na njega potiče, oni učestvuju u tome. I sam ajet kuranski kaže وَتَعَوَنُوا Međusobno se potpomažite. Nek to nije samo jedna osoba ili na pojedincima ostalo. وَتَعَوَنُوا Međusobno se potpomažite. عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَ Na dobročinstvo i na bogobojaznost. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se podpomagati na grijehu i na, na grijehu i na neprijateljstvu. Doći mu ovaj ajd kao da se suprotno shvatio kod nekih ili kod mnogih. Podpomaganje na grijehu međusobnim gibetom, ogovaranjem, međusobnim dogovaranjem kako pokvariti neke stvari, podpomaganjem na grijehu, podpomaganjem na neprijateljstvu, a ne podpomaganjem na dobročinstvu i na, na bogobojaznost. A uzvišen Allah nakon ovog ajta odmah kaže وَتَّقُلَّ Bojte se Allaha inna Allah šedidu liqab. Allah žestoko kažnjava.